Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ey Alloh sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan tongga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz qaytishlik sengadir اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كتشكي الدم men seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloyikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Allohdirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. Hasbiyallohu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu va huwa robbul arshil azim. Alloh menga kifoya qilguvchidir. Undan o'zga iloh yo'q. Unga tavakkal etdim. Va u ulkan arshning parvardigoridir. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي Ey Allah, men sendan dunyo va oxiratda afv ofiyat so'rayman ey Allohim men sendan dinimda dunyoyimda ahlimda va molimda afv ofiyat tilayman ey Alloh mening avratimni berkitgin qo'rquvimdan amonlik bergin. Ey Alloh, oldimdan ham, ortimdan ham, o'ngimdan ham, chapimdan ham, tepamdan ham o'zing saqlagin. Qadamim ostidan xiyonatga uchrashdan sening ulug'ligingla panoh so'rayman. Raditu billahi robba va bil islami dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله پروردگار دب اسلام نه دین دب ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي دب راضی بولدم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين Ey mangu hayot va abadiy turguvchi zot, sening rahmating bilan madad so'rayman. Mening butun sha'nim ishimni o'nglagin va meni biron bir lahza ham o'zimga topshirib qo'ymagin. Amsayna va amsal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla fathaha wa nasraha wa nuraha وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها tunga yetdik butun mulk olamlar parvardigori Allohnikidir ey Alloh men sendan shu kechaning yaxshiligini fathini g'alaba yordamini nurini barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin.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 suhbatimizni boshlaymiz va bugun ham mana shu odatimizga muvofiq inshaalloh Qur'oni Karimga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadisi muboraklariga murojaat qilmoqchimiz. Albatta Alloh subhanahu va taolo Toha surasida Musa alayhisalomni Fir'aun bilan o'rtalarida bo'lgan haqqa da'vat o'rtasidagi munozarani bizlarga xabarini beradi. Biz mana bu munozarani avvalidan oxirigacha eshitganmiz, lekin biz bir nuqtaga mana bugungi majlisimizda e'tiborni qaratmoqchimizki, u ham bo'lsa Fir'avnning tarafida turib, iymonga qarshi kurashgan sohirlar haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Ya'ni sehrgarlar haqida. Sobiq sehrgarlar haqida biz to'xtalib o'tmoqchimiz. Albatta, haq bilan botilni o'rtasida kurash davom etar ekan, haq Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan payg'ambarlar olib kelgan mo'jizalar, oyatlarni qarshisida har davrda ana shu davrni fir'avnlari ham o'zining tarafdorlari bilan, o'zining askarlari bilan, o'zining makkor sehrgarlari bilan mana bu haqqa qarshi kurashgan. Biz mana shu holatni bir yodimizga olmoqchimiz. Albatta biz Mana bu Qur'oni Karimdagi payg'ambarlar va ularga iymon keltirgan yoki iymon keltirmagan ummatlarning qissasini o'rganishdan maqsad biz kurashayotgan yo'lni ochilmagan sirli qirralarni o'rganmoqchimiz. Albatta Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'tgan payg'ambarlar va ularga iymon keltirgan va iymon keltirmagan millatlar va qavmlarni xabarini bizlarga berib, mana bu kurash yo'lini tabiatini bizlarga yorqin namoyon qilib beradiki, bu yo'lni nima sir asrorlari bor. Biz ham Fir'aun va uni qarshisida turgan Musa va Harun alayhisalomlarning o'rtasidagi bo'lgan munozaraga mana bu o'rinda ozgina to'xtalib o'tmoqchimiz. Toyinki biz ketayotgan yo'limizni tabiatini, sir asrorlarini mukammal o'rganishlik uchun. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan duo qilamizki, mana bu biz o'rganmoqchi bo'lgan oyatlarni, haqiqatlarni bizlarga bildirsin. <clears throat> Albatta Alloh subhanahu va taolo Musa va Harun alayhisalomlarni Fir'aun va uning vazirlari va uning da'vo qilyotgan saltanatiga qarshi ularni hidoyatga chorlashlik uchun Mana bu ikki buyuk payg'ambarni yubordi. Bu payg'ambarlar kelib mana bu Fir'aunga Alloh subhanahu va taolo tomonidan tavhid da'vatini yetkazishgandan keyin mana bu da'vatlarini isboti uchun mo'jizalarini ko'rsatishgandan keyin Fir'aun mana bu mo'jizalarini barchasini ko'rib turib nima dedi? Bu sehr dedi. Haqiqatni qabul qilmadi. Chunki Musa alayhisalom payg'ambar etib yuborilgan vaqtida sehr juda ham rivojlangan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu biz o'rganmoqchi bo'lgan oyatda marhamat qiladiki 56-oyatdan <clears throat> boshlamoqchimiz. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Wa laqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Qala aj'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Allah subhanahu ta'ala taolo ki, shak shubhasiz biz uzunmizni barca oyat mo'jizalarimizni unga ko'rsatdik. Ya'ni mana bu asoni Musa alayhisalomning qo'llaridagi hassani katta bir ajdarhoga aylanishligi va qo'llarini kissalariga tıkkanı vaqtlarida oppoq nur bo'lib taralishligi va undan tashqari bir qancha o'zimizni oyatlarimizni hammasini Fir'aunga ko'rsatdik. Mana buni ko'rsatgan vaqtimizda Fir'aun mana bu bizni oyatlarimizni yolg'onga chiqardi va iymon keltirishlikdan bo'yin tovladi. Ya'ni mana bu mo'jizalar kelgan vaqtida va mana bu da'vat haqiqatlari yetkazilgan vaqtida Fir'aun mana bu haqiqatdan yuz o'girdi va buni yolg'onga chiqardi. va Musa alayhisalomga qaratib aytdiki: "Ey Musa, sen mana bu sehring bilan bizni yerimizdan, diyorimizdan chiqarmoqchi bo'lishlik uchun keldingmi?" dedi. Ya'ni sening maqsading mana bu sehrni ko'rsatib, bizni qo'rqitib, bizni yurtimizdan chiqarmoqchimisan? Mana shu maqsadda keldingmi deb turib, Fir'aun nima qildi? Musa alayhisalomga xitob qildi. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Shunda aytdiki, sen sehr olib kelgan bo'lsang, biz ham albatta shu sehrga o'xshash sehrni olib kela olamiz. Bizga bir va'da o'rnini, va'da vaqtini tayin qilginki, biz ham va sen ham mana shu va'daga xilof qilmagan holatda har ikkalamiz bir-birimizni sehrimizni bir-birimizga ro'bara qilamiz. Shunday bir o'rin bo'lsinki, mana bu o'rin ikkala tarafga ham munosib bo'lgan o'rin bo'lsin degan vaqtida <clears throat> Musa alayhisalom aytdilarki, qala maw'idukum yawmaz zinati wa an yuhshara an-nasu duha. Duha vaqtida bayram kunlaringizda bizni va'dalashgan o'rnimiz ana bu zinat kunida odamlar hammasi zuho vaqtida to'planadigan o'rindir deb Musa alayhisalom bilan va'dalashdilar. Ya'ni Musa alayhisalom butun insonlarni bayram kunida, ya'ni ana bu Qibti qavmi, Fir'avn qavmi to'planadigan bayram kunini mana bu haq da'vatni yetkazishlik o'rni vaqti deb belgiladilar. Fetevalla Firavun fecema kaydehu thumma ata. Firavun Musa aleyhisselam bilan mana bu kelishuvga erishgandan keyin Musa aleyhisselamdan yuz o'girib ketdi da o'zining barcha makru hilasini jamladi. Va so'ngra nima qildi? Mana bu tayin qilingan o'ringa o'zini sehrgarlari bilan keldi. قال لهم موسى vaylakum لا تفتروا على الله كذبا <clears throat> فَيُسْعِتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرَى Musa aleyhisselam ayttilarki, holinglarga вой бўлсин sehrgarlarga qaratib. Sizlar Аллоҳни dinini инкор qilishlik учун Allohning нурини o'chirishlik учун sizlar Аллоҳ taolaga yolg'on to'qiyapsizlarmi? Ya'ni Аллоҳнинг mo'jizasini sizlar сеҳр деб atayapsizlarmi? Аллоҳ subhanahu ва таоло sizlarni mana bu qilgan Allohga bo'xtoningiz uchun sizlarni o'zini azobi bilan azoblaydi. Va albatta Alloh taologa kimki yolg'on to'qsa, albatta u ziyon ko'ruvchidir deb Musa alayhisalom javob berdilar. Fatanaza'u amrahum baynahum va asrru najwa. Sehrgarlar o'zaro to'planishdi. Mana bu Musa alayhisalomdan eshitgan gaplaridan ba'zi bir sehrgarlar ta'sirlanishgan edi. O'zaro o'rtalarida sirli, maxfi suhbat qura boshlashdi. Ba'zilar aytishdiki, mana buni gapirayotgan gapi sehrgarlarning gapiga o'xshamaydi. Deganda yo'q, ba'zilari yo'q bular katta sehrgarlar deb turib, o'zaro nima qilishdi? Tortisha boshlashdi. Qalu إن an لساهران min ardikum. Min ardikum أرضكم من أرضكم bi ويذهبا بطريقتكم musla. Shunda tortishib o'zaro o'rtalaridagi maxfiy suhbatlardan keyin sehrgarlar aytishdiki, mana bu ikkita sehrgar sizlarni o'zini sehrlari bilan diyoringizdan chiqarmoqchi va sizlar ergashib yurgan mana bu eng yaxshi madaniyatlik hayotdan sizlarni bular nima qilmoqchi? Yo'lingizni o'zgartirmoqchi, boshqa yo'lga sizlarni burmoqchi deb turib sehrgarlar Musa va Harun alayhisalomga o'zlarini <clears throat> so'zlarini aytishdi. Ya'ni Musa va Harun alayhisalomlarni bular ikkita katta sehrgar o'zlarini sehrlari bilan kelib, sizlarni mana bu ergashib yurgan diningiz, mana bu ergashib yurgan madaniyatingizdan bular burib tashamoqchi deb turib, bu ikkita payg'ambarga ular nima qilishdi? Bo'hton qilishdi. Fajma'u kaydakum ajmi'u kaydakum thumma tu saffa وقد أفلح اليوم من استعلى va bugun hamma makringizni, sehringizni, tadbiringizni barchasini qo'llang deb bir-birlarini tashviq qilishdi. Kimda kim bugun g'alaba qiladigan bo'lsa, ana shu kishi zafar topuvchi kishi deb turib bir-birlarini Musa va Harun alayhisalomni olib kelgan mo'jizalarga qarshi qayray boshlashdi. <clears throat> قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى سين أول sehrgarlar, ey Musa, sen avval tashlaysanmi o'zingni? Qo'lingdagi narsani yoki biz avval tashlaylikmi? Deyishgan vaqtida Musa alayhisalom aytdilarki, "Qala bal alqu" Sizlar tashlanglar dedilar. Fa ديدلر hibaluhum wa وعسيهم يخيلوا يخيل اليه min sihrihim انها تسعى Ular o'zlarini qo'llaridagi asolarini va arqonlarini tashlashgan vaqtida Musa alayhisalomning hayollarida go'yoki mana bu sehr qilingan narsalar harakat qilyapganday bo'lib tuyuldi. Faujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa alayhisolam o'zlarini qalblarida ozgina mana bu odamlarni mana bu sehrdan ta'sirlanib qolib, bu kishini da'vatiga ergashmasligidan qalblarda qo'rquv paydo bo'ldi. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, biz Musoga vahiy qildik, aytdikki, albatta sen g'olibsan, bularni bu sehrdan qo'rqmagin dedik. alqima fi yaminika talqaf talqaf ma sana'u إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Allah subhanahu va taolo Musa alayhisalomga buyurdiki, qo'lingizdagini tashlang. Ya'ni qo'llardagi asoni tashlashlikka buyurdi. Va mana bu qo'llardagi asoni ular to'plagan, mana bu tayyorlagan, yasagan sehrlarini barchasini yutib tashlashligini Alloh taolo xabarini berdi. Va albatta sehrlar sohirlarning, sehrgarlarning qaydi, makri albatta najot topmaydi har qaydan kelgan bo'lsa ham. deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Mana bu o'ringacha biz asosiy maqsadga yaqinlashib kelyapmiz. Ana haq bilan botilni o'rtasidagi kurash mana shu o'ringacha keldi. Avval Fir'avnning sehrgarlari qo'llaridagi asolarini va qo'llaridagi arqonlarni tashlashdi. Rivoyat qilinishicha sehrgarlarning soni Ibn Kasir rahimahulloh tafsirlarida bir necha rivoyat kelgan ekan. 80 ming sehrgar to'plangan, 30 ming sehrgar to'plangan, 18 ming, oxiri 12 ming sehrgar to'plangan ekan. Katta bir zinat, ya'ni bayram kunida ular to'planib turib, hamma insonlar to'plangan ekan. Mana shu o'rinda Fir'avnning eng nomi chiqqan mashhur sehrgarlari to'plangan ekan. Adad Alloh subhanahu va taologa ma'lum, har qancha bo'lsa ham juda ko'p sehrgarlar to'planib, mana bu o'rinda Allohning nurini, Allohning din da'vatini nurini o'chirmoqchi bo'lishgan vaqtlarda Allah subhanahu va taolo tomonidan yuborilgan mo'jiza mana bu aso, mana bu vodiylarni to'lib to'ldirib yuborgan mana bu aso va mana bu arqonlarni barchasini yutib yuborgan ekan. Mana bu o'rinda <clears throat> biz aytib o'tdik asosiy maqsadga kelyapmiz. Faulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi robbi Harun va Musa. Mana bu mo'jiza kelgandan keyin, mana bu hujjat kelgandan so'ngra mana bu sehrgarlarni Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyatlari bilan 72 tasi sajdaga yiqilgan ekan. Biz <clears throat> Harun va Musa aleyhisselamlarını Parvardiga parvardigariga iymon keltirdi deb ular sacdaga yiqilishgan ekan. Ya'ni sehrgarlardan bir qismi mana bu haqiqatga nima bo'lish kerak ekan? tan berib, mana bu iymonga musharraf bo'lish kerak ekan. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl. ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى ana endi mana bu Fir'avnning da'vati bilan Firavunning ta'limoti bilan sehrgar bo'lib, hayotini sehr bilan o'tkazgan va mana bu haqqga qarshi sehr bilan kelgan sohirlar mana bu haqni tanib, sajdaga yiqilishgan vaqtlarda, iymon keltirishgan vaqtlarda mana endi ularni Musa alayhisalomga qarshi qo'zg'ayotgan Firavun va u kishiga qarshi bularni olib kelgan Firavunning so'zi shundan iborat bo'ldiki, Sizlarga men ijozat bermasdan turib unga iymon keltirdingiz. Sizlar mendan ijozat olmasdan unga iymon keltirdingizmi deb turib Fir'aun aytdiki innahu lakabirukum allazi allamakum as sihr. Bu Musa sizlarni kattangiz bu. Sizlarga sehrni bu o'rgatgan. Sizlarga sehrni ta'lim bergan bu Musa deb turib o'zi olib kelgan sehrgarlarni, o'zi tarbiyalagan sehrgarlarni endi mana bu haqqqa taslim bo'lgandan keyin boshqalar ham iymon keltirib qolishligidan qo'rqib Fir'aun nima qildi? Xalqlarni aldashlik uchun mana bu so'zni ishlatdi. Bu sizlarga kattangiz dedi. Sizlarga sehrni ta'lim bergan bu dedi. Va endi bularni bu qilgan qo'shtirnoq ichidagi jinoyatiga ularga jazo tayinladi. Men sizlarni oyoq qo'llaringizni qarama-qarshi shaklda o'ng qo'lingizni, chap oyog'ingizni kesib sizlarni yoki baraks sizlarni xurmoning shoxlariga ilib osib qo'yaman dedi. Va ularga ularga shu narsani va'da qildiki, albatta sizlar bilasizlar, bilasizlarki, meni azobim qattiqroq va boqiyroqmi yoki Musoni Robbisini azobi qattiqmi deb turib nima qildi? Mana bu haqqa o'zini qarshiligini e'lon qildi. Shunda qalu qalu la qalu lan nu'siraka lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinat والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى Bu Firavun bularni iymon keltirganlari uchun ularni qo'rqitdi yuqoridagi o'zining qo'rqitishliklari bilan. Ya'ni oyoq qo'lingizni teskarisidan kesib, sizlarni xurmoni shoxlariga osib qo'yib azoblayman degan vaqtida iymon halovatini tatigan mana bu sobiq sohirlar nima deyshti? Bizga haq kelgandan keyin bizlarni Robbimiz, bizlarni Xoliqimiz tarafidan haq hujjat kelgandan keyin biz bu hujjatni qo'yib seni yo'lingni tanlamaymiz. Ya'ni sen bizni bu iymondan qaytarmoqchisan bu so'zing bilan. Mana bu qo'rqituving bilan biz bizga haq keldi. Robbimiz tomonidan bizlarni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz tomonidan bizlarga haq hujjat keldi. Bu hujjatni ko'rgandan keyin bu haqni qo'yib biz seni yo'lingni tanlamaymiz deydi. Iymon qalblarga kirdi-da, iymon halovatidan Fir'aunga o'zlarini munosib javoblarni berishdi. Va aytishdiki, sen qo'lingdan kelganini qilgin. Sen hukmingni o'qigin. Sen faqat hayoti dunyodagina bizlarga hukm qila olaysan. Ya'ni mana bu arzimas o'tkinchi dunyoda sen bizlarga hukm qila olaysan xolos. Qo'lingdan kelgan hukmingni qilgin. Xohlaganingni qilgin. Biz albatta Robbimiz gunohlarimizni kechirishlik uchun unga iymon keltirdik. Va sen bizlarga sehrdan ta'lim bergan va mana bu ta'limni olib haqqa qarshi kurashganimiz uchun Alloh taolo bizlarni gunohlarimizni kechirishlik uchun biz iymon keltirdik. Iymondan qaytmaymiz. Qo'lingdan kelganini qilgin, hukmini o'qigin biz haqimizda deb turib, vallohu khayru va abqa. Allohni <clears throat> savobi, Allohni ajri yaxshiroqdir va Allohni azobi doimiy boqiydir deb turib, o'zlarini iymonlarini nima qilishdi? Oshkor e'lon qilishdi. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أنا عند iymon ne'matiga musharraf bo'lgan mana bu Ibn Abbos radhiyallohu anhuning so'zlari bilan sehrgar holatda tong ottirib, kechasiga bormay buyuk shahidlarga aylangan mana bu sobiq sehrgarlar Fir'aunga endi o'zlarini nasihatlarini qilishdi. Aytishdik albatta kimda kim o'zini Parvardigoriga kofir va mushrik bo'lgan holatida jinoyatchi bo'lgan holatda ro'para bo'ladigan bo'lsa, albatta uning uchun jahannam bordir. U jahannamda u doimiy yashay olmaydi, doimiy o'la olmaydi. Ya'ni u jahannamda uning uchun azob bordir deb ular nima qilishdi? Fir'aunga o'zlarini nasihatlarini qilishdi. Va man yatihi mu'minan qad amila as-solihati fa ulaika lahum lahumud darajatil ula. Kimda kim Parvardigoriga mu'min bo'lgan holatida yo'liqadigan bo'lsa va holi hayotida amali solih qilgan bo'lsa, ana o'shalar uchun buyuk darajatlar bordir deyshtir. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى Mana bu Adin jannati ostilardan anhorlar oqib o'tadigan Adin jannati ana shu Robbisiga mu'min bo'lgan holatida, amali solih qilgan holatda ro'bara bo'lgan va Robbisiga gunohlardan, shirklardan poklangan holatda ro'bara bo'lgan kishilarni jazosi, mukofoti mana shudur deb mana bu avvalda sehrgar bo'lgan, so'ngra iymon keltirib, mana bu iymoni sababligidan nima shahodatga, shahidlikka musharrab bo'lgan kishilarni so'zi edi. Bizlarni sizlar bilan bo'lgan asosiy bugungi suhbatimiz mavzusi mana bu avvalda sehrgar bo'lib so'ngra iymon ne'matiga musharrab bo'lgan kishilarni mana shu bir necha kalimasi edi. Faqat biz avvaldan boshladikki, albatta bu qissalarni ko'p eshitilingan, ko'p o'qilingan, to'yinki mana bu sahnani ko'zimiz oldiga keltiraylik. Fir'aun va uning barcha vazirlari jamlangan, uning barcha ayollari jamlangan, barcha sarlashganlari, askarlari, millatlari to'plangan katta bir maydonda haq bilan botilni o'rtasidagi kurash, munozara va oxir oqibatda ham Musa alayhisalomni g'alaba qilishligi va Fir'aun tarafida turib islomga qarshi, iymonga qarshi, Allohning nuriga qarshi kurashayotgan kishilardan bir qismi iymonga musharrab bo'lishi sahnasini ko'zimiz oldiga keltirmoqchimiz. Aytib o'tdik, bular kunni avvalida sehrgar edi. peshinga bormasdan shahid qilindi. Bular azimatni tanlashdi. Kufrga qarshi bo'yin egishmadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda bir necha suralarda bularni hikoyasi keladi. Nimaga? Bular iymon qalblariga kirishligi bilan iymon halovatini mufassirlar aytishadi. sajda qilishdi dedik, sajda qilishgan vaqtlarida Alloh subhanahu va taolo ularni jannatdagi o'rnini ko'rsatgan ekan. Jannatdagi o'rinlarini ko'rishgan ekan. Bir lahzani o'zida iymon halovatini tatib oq, nima qilishdi? Kufrga qarshi o'zlarini haq so'zlarini aytishdi. Ular namoz o'qib ulgurishmadi. Roza tutishmadi. Boshqa islomda buyurilgan buyruqlarni bajara olishmadi. Chunki ularga vaqt berilmadi. Va lekin iymon qalblarga kirishligi bilan ular kufrga bo'yin sinmaslikni qiyomat kunigacha butun musulmonlarga ta'lim bo'laroq Qur'oni Karimda tilovat qilyapmiz. Mana bu ibratni qoldirishdi. Mana bu haqiqiy iymon lazzatini, iymon halovatini tatiganlarning hayoti birodarlar. 100 yil xor zalil bo'lib yashagandan ko'ra yarim kun iymon halovati bilan yashashlikni mana bunday ulug' zotlar ibrat qilib qoldirishdi. 100 yil aytib o'tdik. Zalil qul bo'lib, xor bo'lib yashagandan bir kun aziz bo'lib yashashlikni bular nima qilishdi? Ibrat qilib ko'rsatishdi. Bunaqa qissalar Qur'onda juda ko'p. Ashab uhdud. Hamamiz bilamiz. Buruj surasida Alloh subhanahu va taolo xabarini beradi. Turli rivoyat bor ularni ham soni haqida. 18 ming, undan ham 70 ming degan ko'proq sonlar bor. Soni Allohga ma'lum bo'lgan sonlik mu'min erkak va ayol, yosh balalar o'sha davrdagi Fir'aun bo'lgan, kofir bo'lgan podsho tomonidan yo iymondan qaytasanlar yoki o'tga uloqtiramiz degan vaqtida hammasi yoppasiga bir javobni berdi. Biz o'tni qabul qilamiz dedi. Lekin iymondan kufrga qaytmaymiz dedi. Hammalari o'tni alangasiga jasadlari yetib bormadi, lekin jannatga yetib olishdi. Ana bularni qilgan ishini ham biz Qur'onda tilovat qilamiz. Osiyo onamiz Fir'avnning ayoli Mana bu Fir'aun, ilohlikni da'vo qilyapgan Fir'aun. Mana buni ayoli saroylar, kanizlar, butun zib zinatlardan hammasidan voz kechdi bu ayol. Fir'aun aytdiki, "Yo, bu tanlagan yo'lingdan qaytasan yoki men seni ham azoblayman" dedi. Bu ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, kamolatga erkaklardan ko'pchilik yetishdi, va lekin ayollardan 4 kishi yetishgan xolos. Shulardan bittasi Firavun ayoli Asiye dedilar. Bu kishi mana bu taxt, saroylar, qasrlardan hammasidan voz kechdi. Oyoq Firavun tört to'rt tarafga tortib jazirama bu kishini azoblar edi. Bu kishi faqat Rabbisiden jannatda menga uy qurgin deb duo qilardi xolos. Bu kishining ham qissasi bor. Bu kishining ham qissasi Qur'onda bor. Mana bu sohirlar, sobiq sohirlar. Ashab Uhdud va malika bo'lgan, sobiq malika bo'lgan iymoni uchun har qanday azobga tayyor bo'lgan Osiya onani qissasi bor. Bu nimaga o'rganamiz? Bu qissalarni o'rganishdan maqsad nima birodarlar? Hayot Mana bu aldayotgan, ko'zimizga jimjimador bo'lib ko'rinayotgan hayot ularni aldolmadi. Ularga agarchi ijozat bor edi, ruxsat bor ediki, hayotini saqlab qolishlik uchun kufr kalimasini tilini uchida aytishligi. Lekin bular bu ishni qilmadi. Bu ishni bular qilmadilar. islomda azimat bor. Islomda azimat bor. Kufrga taslim bo'lmaslik bor va ijozat bor. Ruxsat bo'lgan, joiz bo'lgan narsa bor. Ya'ni tilini o'ldiraman desa, kufr kalimasini aytib, jonini saqlab qolishlik bor. Lekin mana shu ruxsatdan, mana shu mana shu va'da qilingan ijozat berilgan narsadan mana bu sohirlar ishonmadi ular. Shuning uchun Qur'onga ularni qissasi bitib qo'yildi. Albatta aytib o'tdik joiz bo'lgan narsa bor. Bugun islom ummatini kofirlarni oyog'ini ostida zalil qilgan narsa. Kofirlarni oyog'ini ostida nomuslarini top taltirgan narsa mana bu joiz bo'lgan, ruxsat berilgan amallarni qilishligidan bu. Azimat aytib o'tdik, bular yarim kun yashadi xolos. Iymon bilan yarim kun yashadi. Mana bu buyuk azimat egalari payg'ambarlar ham shunaqa edi. Payg'ambarlar hammasi hargiz kofirlarga zarracha yon bosmadi. O'li lazım bo'lgan payg'ambarlar. Mana bular bizni hayotimizga namuna bo'lish kerak. Mana bular bizga ibrat bo'lish kerak, birodarlar. ki aytib o'tdik 100 yil har bo'lib, kofirlarning xizmatkori bo'lib, ayollari, qizlari ularni churisi bo'lib zalil hayotdan bir kunlik, bir soatlik izzat bilan yashashlik mana bu mu'min sifati bo'lishlik kerak birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan yo g'ozi bo'lib yashashlikni yoki shahid bo'lib hayotdan ko'z yumishlikni talab qiladi birodarlar. Boshqa narsa emas. Bu ummatni aziz qilgan, bu ummatni fazilatli qilgan sifati shu. Yo g'ozi bo'lib yashaydi yoki shahid bo'lib hayotdan vaqtinchalik hayotdan abadiy hayotga ketadi. Boshqa uchinchi yo'li yo'q. Agar ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lsa. Mana bu qissalar bizga ibrat bo'lish kerak, birodarlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor sovchilar gurlar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.